Spalax kai meter. Spalax esti de tuto tos doion tyflon, legei pros ten heautu meter hoti blepei. kakeine per as dusa auton chondron libano tu dusa e per ota ti pote eie. Tu de ei pontos psefida efe. O technon, U monon tu blepain estere esai alakai tas osphreseis apobeble esai hudos enioiton alasdonon mechris hu ta adunata katapanghelon tai kai entois elagistois excelenkhon tai